Harmonizazio lan batean haiz iztela, beresketa egiteko manerak eh, berdintxoak izan ditezen e, Ipar Euskal Herri guzian, eta hor kanpaina bat ere abiatzen eh, duzu eta fisaketa jaanik ikusten alda, e, bide bazterri horietan, ez zut zure baitan den salbaia zer nahi egiten garesti aterako zauzu, eta mila behosteun euroko isuna ere iriskatzen da, beraz, kanpaina hori zertarako zelbururekin egiten duzu lehenik? Belburua ginen, beraz, uh, eh, 2008an, lehen uh, konfinamendu garaian, zerbitzu guziak, be, pixkat, uh, izan zen, ondarkin zerbitzu entzatzen, eta uh, jende ziren gehiago lanean, edo etxen ziren, behar ba, etxetik lan egiten zuten, baina etxen ziren, eta um, zerbitzuetan ez ginakin sobera zerri buruz joiten ginen, beraz, ondarkin tegiak etxeak izan ziren, lehen konfinamendu gara jartan, eta beh mementoan, beh jendeak ziren, eta jakinez be dendak eta iniz gauza eta beste gauza iniz eh, etxeak zirela, e, eh, jendeak eh, erosketak egin dituzte internet bidez, ez dut izenik emanen bainan badira platforma handi batzu, egiten duztena internetez saltzeak, orduan iniz gauza jendeak ukan dituzte etxerat, adibidez, uh, eh, anitz uh, kartoi, uh, guk deitzen ditugu le karton bran, behaz animaleko kartoin batzu, um, koliak, alako gauzak, eta uh, diakinez, be, denbo hortan ondarkintegiak etxeak zilela, diendiak pixkat erranen dut uh, ez dituztela gauza horik etxen atxiki, eta hasi dira, beraz, emeki emeki, lehatzen, eta pausatu dituzte, beraz, ondarkin uh, bilze gunetan, Maleruzki, bon, konfinamendu garaian ez dut eranen kompreitzen altzela, baina konfinamendu garaian etzen behar ba hautarik ez bitzen ondarkintegietat joaiten ala mm -hmm. bere uh, kartoin horien eta gauza trabagerien botatzerat eta meki meki jakasi dira behaz, lehen banu gehiago bausatzen horien behaz eh, bilgunetan, eta geroztik bestira gauzak xuxendu, ez arras, bederen, eta behaz kampaina hori be, da erteko diender, behaz hilkargoan eh, badirela isunak gertatzen aldira, ala ere, ba ideia ez da, baita ez bada diender isunen emaitia goizetik aratz, eh, ideia da diendek baliatzea erilkargoan eh, diren hoita sei ondarkintegiak eta joan diten berriz, zenta tenoriak eta idekitze eguniak ez dira berriz dina dira konfinamendua entzin ziren mm. uh, um, sistemarat berriz etorri gira, eta beraz, jendek egun ez dute arrazoinik, arrazoin onik, erran etaike, uh, gauzen pausatzeko uh, bilgune puntuetan, eta beraz, horretazteko, uh, beraz, horretasei uh, ondarkintegi bat dilela, eta berri joan behar dela ondarkintegiterat, uh, edo kartoin, edo trabagari, edo uh, elektrikazko tresnen uh, botatzeko.